qui homoi ne priconstias ca iguas la progresson. La mondo pribonigas ec de la vivo de la unuaj pra homoi. Ni vivas pri longe, mal pri suferas, pri lernas, farigas pri intelligentai, kaj i pri giuas mal grandain presuroin, ca La homoi mal ofte mortigas, atacas, scravigas, exploatas au supremas in homoin. De quelcae oasoi, la pazai cae prosperae locoi crescas cae povus iab covri la tutan teron. Restas multae suferoi cae egae dangeroi, sed ideoi celante mal pliigi ilin, estas esprimatai cae sen finan nombron da aliae oni el pensu. Ciuti ui gainoi rilate al sanezzo, ricezzo, securezzo, cae liber tempezzo pli felicegas nin? La respondo estas yes. En ogdet ses procento de la mondai landoi, la felicio crescis dum la lastai iardecoi kai la mal egaletsoi internazie malcrescas inter la landoi. La progreso ne estas credo au optimismo, ci estas facto de la homa historio, la plei granda facto de la homa historio. Ciel la gazetoi pritractas tiun tracton? Esploro pri la lingvo usata en la gazetoi montris, che dum la dec iaroi en ciui la homaro farigis pli ricia, sagia, secura cae felicia, la usona gazeto New York Times farigis pli cae pli morosa, cae la tevidae inseldoi pli malgaiai. Cia la homoi ne giuas la progreson? Parto de la respondo venas de nia cogna psicologio ni taxas la riscoin usante ne concie la tui disponeblain informoin en nia memoro. Iu pli facile estas rememori ion, despri ni taxas gin versaina. Cai oni mal pli memoras quel vivis la homoi antao plurai iardecoi cae iarcentoi. La alia parto de la respondo venas de la jurnalisma naturo, captita in tiu titolo de la gazeto The Onion. La Tsonono, quio estas usona cae internazia televida canalo, organizas convenon por decidi pri quio la televidantoi devus paniki. La novajoi tractas ocasintajoin, ne mal ocasintajoin. Vi neniam vidas journaliston diri mi tui rapportas el lando en quiu la pazzo regas de gvardec iaroi, au de durbo quiu ne suferis de terroristai atacoi. Prie, la malbonai aferoi ocasas rapide, cae la bonai ne construigas en unu tago. La gazetoi povintus titoli ciu tage dum la dudec vin lasta iaroi. Cent tridec personoi eliris el la extrema malricezzo hierau. Temas pri unu cae dudecvin miliardoi da personoi. Sed vi nenion vidis pri tio. Crome, la novajoi mon amasigas pro nia morbida intereso pri ciu povus frar forflanchigi. Se sango fruas, la temo estos fructodona. Se vi cunigas nia incognan biasoin cun la naturo de la gazetoi, vi povas vidi cia la mondo finijas de longe la o multe da homoi. Ciui estas la causoi de la progresso? La progresso ne estas mistica forto, quiu superigas nin ciam pri alte gine estas misteria historio directe alla justezo. La progresso estas la resulto de homai cropodoi, regata de ideo, ideo quiu diras tion, se ni usos la ration cae la cienzon por pribonigi la homan bonstaton, ni povas iom post iom successi.